Дні за тры да прыходу немцаў Мацвеяў ператрос у камунальнай кватэры шэлегаў се манаткі. Аб той рабоце, дзеля якой ён астаецца ў мястэчку, жонцы Іван Пракопаюць да пары да часу вырашыў не гаварыць, і яна спалоханая, зняважаная нечаканым візітам міліцыі, вечарам прыбегла ў суседскі хляўчук, дзе ён ужо другі дзень адлежваўся на вышках что ж гэта такое иван что ты нарабіў до да нас з вобыскам супакойся надя нічого сур'ёзного просто я раздаўся склада ўсё что там было кому немцам покидать ты сам сваёй уладай якая цяпер улада дурному ясна зрабіў правильно а чаму трасуть жывуць старымі уяўленнямі ахоўнікамі парадку себя выставляюць можа хто напісаў что я сам руки пагрэў жонка пайшла супакоеная але не перакананая ён ведае что яе непакоіць ад яе не схаваліся яго начныя адлучкі с служба іх не растлумачыш прыходзілася плясці нешта аб дзяжурстве ў рай выканкамі жонкі шкада. Пражылі разам без малога 12 гадоў, пять разоў памяняўшы за гэты час месца жыхарства, распрадаючы небагаты набытак шафы, крэслы, дзіцячыя ложкі і нават выгадаваныя жонкай фікусы. Лягчэй стала, калі яго перавялі на гаспадарчую работу. Тут у мястэчку яны ўжо тры гады дачакаўшыся темноты шэлег вылазіць са свайго сховішча Ай хопіць маскараду ідзе ў кватэру на кухні занавешана акно жонка сядзіць для стола шые з каляровых абрэзкаў меншенькай сашы сарафан дзяцей паклала спаць ты ад мяне нешта тоеш иван перастань надя нешта ты вельмі спакойны а что мне на сцену лезці як людзі так і я у мяне белы білет не ўсе як ты партыйный остаются і такія что у мяне на лобе напісана але ж вядома что ты камуніст думаешь не скажуць што я каму зрабіў дрэннага. Дай бач, з вобыскам прыходзілі, люди бачылі, скажуць: « Не разумею я гэтага вобыску і хавання твайго. Раптам ні з таго, ні з сяго. Ён змоўк, лёг не распранаючыся на канапу. Размова бескарысная. Жылі столькі не тоячыся добра адно да аднаго ведаюць. Жонка, вядома, здагадваецца пакутай ад няпэўнасці. Але няхай пакуль так, так лепш. Ён не выходзіў з дому яшчэ два дні. На трэці з раніцы прыйшлі немцы. Іван Пракопаюч стаяў на ганку, бачыў усё з самага пачатку. Па вуліцы, падымаючы густы пыл, праляцелі тры матацыклісты з перавешанымі парашыю чорнымі аўтаматамі. Праз паўгадзіны загулі машыны поўныя салдатні, Афіцеры ехалі асобна ў легкавіках. Іван Пракопаович падаўся на вуліцу. Жонка поркалася ў гародчыку прыціхлая разгубленая, Мала хто з местачкоўцаў быў у гэты час дома. Людзі ў лесе, там жа ў загарадах стаяць каровы, свінні, ну, падалей ад вайны ад ненажэрных вайсковых кухань. Паток машын з салдатамі, афіцэрамі імчаў па галоўнай вуліцы да паўдня, услед за мотапяхотай рушыла артылерыя, браневікі, танкаў не было відаць, але і без іх кідалася ў вочы, што немцы ўзброены да зубоў. Жалезная лавіна кацілася нястрымна. Страху Іван Пракопаович не адчуваў. Пачуцце, якое гарнула яго, зусім процілеглае. Гэта хутчэй цікаўнасць паляўнічага. Ён ужо бачыў немцаў. Хацелася пераканацца, чым гэтыя, якія пайшлі за гітлером, адрозніваюцца ад салдат кайзера Вильгельма. Форма ў іх крыху іншая. Няма востраверхіх касак, офіцеры ў седлаватых шапках і блішчастых пагонах. Па-ранейшаму нагадваюць ганарыстых індыкоў солдаты перад імікай тады выцягваюцца ў струнку шэлегу менавіта гэтай кінулася ў вочы немцы бясконца адзін другому казыраюць стукаюць абцасамі крычаць гэтае сваё яволь яны нагадваюць механічных як бы заведзеных ключом салдацікаў але твары іх не бессэнсоўныя смеются, галёкают, играют на губных гармоніках, гарланять песні. Яны воююць з радасцю, ахмеляныя вайной. Не прыходзілася сумнявацца, нельга было поверыць, што гэтых вясёлых солдат з закасанымі палокаць рукавамі з расхрыстанымі каўнярамі мундзіраў пагналі ваяваць пад прымусам. У другой палове дня рылатая з вялізнымі радыятарамі грузавікі, ёмістыя з камуфляжам на бартах браневікі, цягачы, матацыклы конныя абозы запрудзілі ўсе местачковыя вуліцы. Салдаты кінуліся па магазинах, крамах, складах, звеняла конное шкло, збіваліся замкі, все это подорога от веселое галёканье. Немцы охапками несли банки консерва у коробки с цукерками пячэннем, флаконы с духами адеколоном, повязывали на шеи шаўковые жаночыя хусцінки, просто пасярод вуліцы у дварах задымілі кухні, запалали кастрынь, немцы смажылі на доўгіх шпотыках курэй гусей тут жа астаўшыся в адных трусах мыліся раскаркоўваючы доўгія з блішчастымі этыкеткамі бутэлькі пілі вино ели у адносінах да мясцовых жухароў якія туліліся па хлявах склепах у іх не было нічога варожага. Наадварот, яны як бы паказвалі шырыню сваёй натуры, частарялі цукеркамі дзяцей, подносілі па келішку жанчынам. Гэта быў табар заваёўнікаў, вясёлы і разгульным. На плошчы перад школай шэлях напаткаў за белум. Малынар стаяў на дашчаным тратуары, заклаўшы руки за спіну, у старамодным чорным сурдуце, у сародцы з манішкаю, на глянцаваных ботах, выліты купец, які выфранціўся дзеля святого дня, але твар не вясёлы хмуры. Дачакаліся гасцей, кінуў ён, падаючы шэлегу руку. Колькі наперла іх сіла! Тэхніка, пацвердзіў шэлег, А наша дзе? Столькі крычалі, не мантавалі, закідаем шапкамі, як у японскую вайну. Дык тады ж дурны цар быў. А мы ж разумнікі, самога Бога за бараду схапілі. Германія заўсёды была прамысловай краінай. Цяпер у немцаў летне ўся Еўропа. Чужыя людзі махнуў рукой за белым. Зразумей, што ён гергетча. Мач, парць, смажаць, ядуць, п'юць, накармі такую прору, глыне цябе і не аблічыцца. Па разліках шэлега млынар адзін з тых, хто хоць у нейкай ступені павінен радавацца немцам, але ў яго няма радасці. Ці можа ён тоіць не паказвае яе. Не, не той, хутчэй за ўсё ён повен насцярогі, ты хітры сквапны чалавек. Ён ужо нешта адчуў, і гарласты натоўп немцаў, што з вазамі і кухнямі размясціўся на плошчы перад школай, не выклікае ў яго захапленнем. Іван Пракопаеш сам сабе усміхаецца: Не ведаеш, дзе знойдзеш. Меней за ўсё чакаў ён, што ў такі дзень ніхто іншы, як забела усцешыць. Млын спраўным, можна пускать пытае иван прокопович почакай ты чалавек з млыном тут дзень пражыў і то добра ніхто не ведае як будзе нібы штосьці успомніўшы больш лагодным голосам лынар дадае табе дзякуй вызваліў з бяды як-небудзь палічымся не забуду падаў руку і пайшоў пакалыхваючыся мажным станам, несучы на шырокім чырвоным твары насцярожаную заклапочанасць. Дома трывожны непакой, чаканне. Жонка павязала ў клумкі вопратку бялізну обеду не гатавала сядзіць, трымаючы на каленях пяцігадовую бялявую сашу. Ты чаго? баюся иван люди збіраюцца наначу лес хоть гэтыя дні перабыць нікуды не пойдзем п'юць гэтыя п'яныя да жанок чэпятся а что ноччу будзе нічога не будзе не бойся на вуліцы тлом музыка песні зычныя гартанныя галасы рыпе кіпіць, угінаючыся падкованымі ботамі дашчаны тротуар, мітусіцца салдатня равуць маторы, Наўрад ці бачыла калі-небудзь драўлянае мястэчка, такі агромністы наплыў чужаземных людзей, жалеза сталі, ахмеленай вайной салдацкай весялосці прыбягае павел босы каўнерык сарочки як заўсёды на росхрыст кепка на бакір засеяны вяснушками тварык занепакоены хочучы штосьці сказаць перамінаецца з нагі на нагу тата немец мне шоколадку даў и ты ўзяў все бралі тена дай сюды я уже з'еў у Бацька і маці маўчаць, пераглядваюцца, насуплены павел апраўдваецца. Немцы наша бяруць, А чаму ў іх нельга браць? Што яны ў цябе ўзялі? А? — пытае Іван Пракопович. Не ў мяне. У рубанікі карову зарезалі, Про пасярод двара. Ёй толькі кішкі аддалі і наплачам. Не хадзі, павел туды, просіць Іван пракопаюць. Ты яшчэ малы, нічого не разумееш. Я ўсё ведаю. Немцы нас забралі. Няправда, гэта просто вайна. Немцы тата нас пераваявалі. Яны дужэйшыя павел, крычыць маці перастань ешь и кладіся спать сёння ляжаш раней павел с хвіліну вагаецца потым дастае з кішэні і кладзе на стол абойму нямецкіх патронаў дзюбкі куль абведзены чырвона-чорнымі паяскамі фарбы маці бялее иван прокопаеш заклапочана разглядвае бойму кулі разрыўныя что скажешь сыну знять попругу от хвостать не поднимается рука слухай павел табе ўжо хутка 10 гадоў ты перайшоў другі клас я ў твае гады хлеб зарабляў павінен разумець абяцай мне ніколі болей не прыносіць дадому нічога такого ты едай знойдуць немцы хоць один патрон мяне ў турму пасадзіць разумееш мне сы садал у яго шмат ні ў кого нічога не бяры гэта кулі разрыўныя ой мы кінеце в огоньнь вочы вы смалейце я не буду брать тата Пурлянуўшы абойму памыйнае вядро, прысеўшы на канапу, Шэлі гладзіць сына пастрыжанай галаве туліць да грудзей, вузенькія плечы, вераб'іныя грудзі, парапаныя ногі, хоць маці штодня прымушае мыць. Летам сын не прызнае абутку. Гойсаю ў падраных штанах купаецца, дзе папала, аднойчы до позняга вечара ў лес сышоў. Іван Пракопаіч не любіць чулівасці, скупы на ласку, але цяпер іначай не можа. Напружанне, Непэўнасць знаходзіць выйсці ў гэтай яго няўмелай ласцы. Але і яе дастаткова, каб у доме наступіў мірку. У жонкі пасвятлелі вочы, да яе варочаецца рухавасць, бадзёрасць. Будзем обедаць. Людзі даўно вячэраюць. Занавешана акно гарыць на стале дванаццацілінейная лямпа, і, каб не шум на вуліцы, не гэтыя выгукі, крыкі нішто б не нагадвала, што жыццё перавярнулася. І невядома, як пойдзе. Калі дзеці паляглі спаць, Іван Пракопаіч падышоў да этажэркі да кніг. Давай надзю перагледзім. Палітычныя трэба прыхаваць. Палітычных летні палавіна. Звязалі дзве кіпы, Іван Пракопаіч выйшаў у сенечкі, палез з імі асцярожна намацваючы нагой прыступкі лесвіцы на гарум в обмацкам дабраўся да лежака выняў спады спаду цагліну наган на месцы сам сабе усміхнуўся сын прывалок у дом абойму патронаў бацька наган у франтоне акенца праз яго цэдзіцца на гарышча скупое святло летняй ночы вядён кавалачак зорнага жнівенска неба дабраўся до окна зірнуў на вуліцу немцы угаманіліся толькі на плошчы перад школай маячаць постаці патрульных на ваколіцы за мястэчкам пылаюць агні там спынілася нейкая часть і нападу немцы відаць не баяцца